dialog. Posłuchaj dialogu. Hallo, ich heiße Monika. Und wie heißt du? Markus. Es ist nett, dich kennenzulernen, Markus. Es ist auch nett, dich kennenzulernen. Woher kommst du, Markus? Kommst du aus Deutschland? Ja, ich komme aus Deutschland. Teraz ty odpowiadaj na pytania Moniki. Mów po sygnale. Hallo, ich heiße Monika. Und wie heißt du? Es ist nett, dich kennenzulernen, Markus. Woher kommst du, Markus? Kommst du aus Deutschland?